Jā, pirmā gāvēņu diena. Un šodien mēs runāsim par par ko Māri? Mēs šodien runāsim par situāciju Ukrainā. Atgādinām, ka pāvests Francisks šo pelnu trešdienu ir izsludinājis kā īpašu lūkšanu un gavēņa dienu par mieru Ukrainā, un šai tēmai mēs arī vēlamies pievērst uzmanību šajā rīta cēlienā, jo karš Ukrainā notiek jau septīto dienu, un karš, protams, vienmēr ir arī humanitāra katastrofa. Ir gan ievainotie cilvēki, kas spiesti bēgt no savas dzimtenes. Tātad bēgļi ir nabadzība, resursu trūkums, un tās ir tikai dažas no kara sakām. Nu, kā šajā laikā mēs varam praktiski par, palīdzēt arī Ukrainas civiliedzīvotājiem par to šodien raidījumā? Un eh, šī ir arī eh, tāda iespēja, protams, ka eh, parādīt to Jēzus mīlestību pret tuvāko un patiesību, jo, jo tumšāki laiki, jo mm, Kristus gaisma var būt spožāka, un tāpēc arī šai galvenē mēs, protams, mēs lūdzamies par Ukrainu, bet mēs arī varam kaut kā eh, morāli, eh, finansiāli, materiāli palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir sastapušies ar, ar, šo, ar šo traģēdiju, var teikt, un, jā, un iedrošināt tos cilvēkus un dot to palīdzības roku viņiem. Jā, šajā rītā šeit studijas pusē esam mēs Māris un Olga. Savukārt šajā brīdī mēs arī esam sazinājušies ar Karitas Latvijas valdes priekšsēdātāju Inesi Švekli, lai vairāk uzzinātu par to, kādas iespējas palīdzēt Ukraiņiem šajā brīdī piedāvā Karitas Latvija. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts brīdis! Paldies, ka atradāt laiku, lai būtu kopā ar radio Marija klausītājiem, bet pirms mēs runājam par to, kā Karitas Latvija ir atbildējusi uz šo dienu izaicinājumu saistībā ar karu Ukrainā, ir vērts klausītājiem atgādināt, ko tad nozīmē Karitas Latvija, kas tas ir, varbūt atgādiniet lūdzu. Jā, Karits Latvija ir Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapu konferences dibināta nevalstiska organizācija, nodibinājums, dibināta jau vairāk kā 15 gadus atpakaļ, kuras darbības mērķi ir vērsti, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, migrāciju un veicināt sociāli neaizsargāto cilvēku iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Tas ir tāds virsmērķis. Un svarīgi ir, ka mēs esam vienā lielā ģimenē. Karits Latvija ir Karits Eiropa un Karitas internacionālis dalība organizācija, kas kopā veido vairāk nekā 200 organizāciju savienību un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē. Tā kā mēs neesam vieni. Mums ir izdevies. Un, protams, visi nosacījumi, eh, arī dažāda likumdošana, eh, ētikas kodeks un tā tālāk, drošības noteikumi, datu politikas, stratēģiskās vadības eh, lietas. Tās pašas, ko veido Karitas internacionāls visā pasaulē, un, protams, arī Karitas Eiropa. Tā tāda, tādas lielas organizācijas sastāvdaļa. Un Tajā pašā laikā mēs esam arī Romas katoļu baznīcas tāda kā nu, varbūt, izaugums vai roka kas iziet ārā no baznīcas, lai palīdzētu cilvēkiem. Tā varbūt drusku sarežģīti izstāstīja. Jā, paldies Inesē. Un, uh, Vai jūs mani dzirdat? Jā, jā. Ik, pa brīd, ik pa brīdim mums mazliet uh, ir kādi interneta traucējumi, bet nu, centīsimies, centīsimies uh, gan jau, ka viss būs labi. Inese, gribēju arī jautāt, cik apmēram draudzēs Latvijā darbojas šobrīd karitas grupas? Halo, vai mūs dzirdat? Es? Jā, dzirdu. E, vairāk kā 20 draudzēs ir kritas grupas, bet ļoti daudzās draudzēs ir vienkārši brīvprātīgie, kuri palīdz saviem draudzes locekļiem. Jo pagājušajā gadā mēs izsludinājām tādu nevalstisko e, organizāciju un arī karits atbalsta grupu projektu konkursiņu, kur varēja iesniegt savus projektus un saņemt finansējumu. Uh, saņēmām desmit pieteikumus. Un arī no draugiem, tīpaši Latvijā, kur nemaz nebija karietas tādas oficiālas grupas, bet kur bija brīnišķīgi cilvēki, kur rūpējās par savu draugu. Arī viņus mēs pieskaitām pie savējiem. Mm. Varat man dzirdēt? Jā, jā, jā. var dzirdēt. Inese, bet es saprotu, ka Ukraina arī ir, nu, runājot jau par šo situāciju Ukrainā un to krīzi, Ukraina arī pastāv karietas grupas karitas nodibinājums, jo <laughs> tur arī ir jā, baznīca. Jā, Ukrainā ir ļoti, ļoti liela un sazarota karitas sistēma. Tur darbojas divas lielas organizācijas - Karitas Ukraine un Karitas Spēks. Viņas ir saistītas vai nu ar Romas katoļu baznīcu, Karitas Spēks E, un Karits Ukraina ar e, grieķu katoļu. Mm. Bet viņi savā starpā sadarbojas un būtībā ir viena organizācija jo visu plāno un darbojas kopīgi. Bet ir divas lielas organizācijas. Visās pilsētās ir karitas grupas, draugās, draugzēs. Un e, var teikt, ka ir viena no lielākajām Eiropas karietas organizācijām. Ļoti, mm. ļoti spēcīga. Un arī patreiz vakar bija preses konference Zoomā, ko organizēja Karietas Internacionālis, kur piedalījās šīs abas organizācijas, lai informētu par to palīdzību un situāciju, kas ir, organ, e, kas ir Ukrainā. Un e, jau vairākas dienas iepriekš mēs saņēmām arī gan e-pastus, gan zvanus, gan arī esam kopējā WhatsApp grupā, e, lai apmainītos ar kopēju informāciju, kas tad Karitas Ukraina ir vajadzīgs, jo viņi palīdz burtiski miljoniem cilvēku, kas pulcējās tuneļos, kas bēg, Eh, kuri ir ievainoti, eh, un tās vajadzības ir ļoti dažādas. Esam saņēmuši arī dažādu vajadzību sarakstu, un patreiz mēģinām kopā ar eh, šo, te tīklu, šo te kustību, jeb ja tīklu, gribu palīdzēt bēgļiem, norganizēt arī palīdzības sūtījumu, veselu fūri tieši karitas spēs, kas ir saistīta ar Romas katoļu baznīcu. Līdz ar to nu, ļoti ceram, ka mums tas izdosies. Jā, eh, paldies. Tāpat arī ziedot LB mums eh, vakar zvanīja, jo esam iesnieguši vairākus projektus arī uz tiem ziedojumiem, kas ir savākti no iedzīvotājiem. Eh, arī ar domu palīdzēt gan finansiāli, gan arī kādu lietu iegādē. Un tāpat arī mēs redzam, ka bēgļi tomēr parādās arī Latvijā. Ne tikai Polija un, un tuvējās valstis ir pārpludinātas ar vakar bija uh, Eh, Eiro news es skatījos vēl vakarā, bija 660 tūkstoši cilvēki jau ir izbēguši no Ukrainas un devušies bēgļu gaitās. Patreiz Latvijā ir vairāk nekā 500 cilvēki ieradušies, bet galvenokārt pie saviem radiem un draugiem. Bet ir atsevišķi, kas e, ir meklējuši arī mājas, tie ir izmitināti, un atsevišķi, kas ir pieprasījuši patvērumu, ir nonākuši mucinieku patvērumu meklētāju centrā. Un jāsaka, ka Karits Latvijā tā ir interesanti sanāca, ka tieši šajā laikā e, jau no 1. februāra ir noslēdzis līgumu, tur bija speciāls iepirkums, iepirkums jā, jāiztur arī konkurss, esam tur uzvarējuši un atrodamies muceniekos. Mm. Trīs sociālie darbinieki un 18 mentori jau darbojas muceniekos gan ar tur izvietotajiem bēgļiem, tur ir arī ļoti daudz Baltkrievi, gan jau no aizvakardienas tātad parādījās arī Ukraiņu bēgļi. Ja? Tie ir tie, kuri pieprasa patvērumu. Tā kā darbojamies dažādos veidos. No šodienas, jo šodien eh, sākas tāds lielais gavēnis, Pelnu trešdiena esam uzsākuši arī tādu intensīvu e, kampaņu ziedojumu vākšanu tieši Karitas Ukraina un Karitas PES organizācijām, e, kā arī tiem bēgļiem, kuri šeit būs Latvijā un ar kuriem tieši Karitas e, vajadzēs nodarboties, jo daudzi cilvēki vēršas arī pie Grieķu katoļu organizācijas, mēs ciešā sakarā esam arī ar viņiem. Un tāpat vēršas arī pie mums patiešo. patiešo. Līdz ar to šī ziedojuma akcija ir plakāti, ir izvietoti gan sociālajos tīklos, mūsu mājaslapā, karits.lv, gan arī mūsu uh, sociālajos tīklos, Facebookā. Tur ir norādīts, tātad, ka varat ziedot arī draudzēs, nododot ziedojumu savam eh, draudzes prāvestam. Vakar priesteru konferencē tika saņemti gan plakāti, gan arī aploksnes. Šī ir tā mūsu tradicionālā aploksņu ziedojuma gaveņa laika akcija, kura šogad ir veltīta tieši palīdzībai Ukraiņas karitas un bēgļiem, kuri šeit ieradīsies. Mēs, protams, nevaram prognozēt, cik viņi būs, bet jau pirmie ir klāti un mēs ar viņiem strādājam. Ines, sakiet, lūdzu, vai cilvēki jau ir sākuši iesaistīties, piemēram, ar saviem ziedojumiem? Ziniet, mēs tikai vakar izsludinājām, un mhm. šodien ielikām sociālajos tīklos, un jūs esat pirmie, kur mēs tā publiski to pasakām. Mm. Ja, tā tad jau no šodienas tā akcija sākas. E, nu, šodien no rīta tas ir ielikts. Es domāju, ka šodien varbūt cilvēki vēl nav paspējuši izlasīt. Bet ļoti jauki, kad arī Rādio Marija Latvija mums deva šo iespēju paziņot par šīm lietām. Ko es vēl gribu e, tātad izstāstīt? Jo ļoti daudziem cilvēkiem zvana draugi no Ukrainas, vai kādiem radiem kaimiņiem zvana draugi no Ukrainas. Un jāsaka, ka e, mēs esam šajā kustībā, gribu palīdzēt bēgļiem, uh, Un tur notiek sadarbība arī ar valsts struktūrām, iekšlietu ministriju, ekonomikas ministriju, ārlietu ministriju, kultūras ministriju un tā tālāk. Jo katrai ir kāds uzdevums dots no valsts. Un no šodienas ir izveidojis Sabiedrības integrācijas fonds, kurš ir arī mūsu patvērumu meklētāju, mūsu tāds virsvadonis, Latvijā kopējo informatīvo tāruni, kuru var nosaukt. Tas ir Šī rīta jaunums 27, 380, 380. Tas ir tālrunis, kas darbojas pa visu Latviju, ar informāciju Tad pa visu Latviju. Atgādājot sniegtu... varbūt numuru, lai cilvēki varbūt kam tas ir vajadzīgs, Jā, lai pierakstu. Mēģināšu arī nošērot, ja man izdosies. Tūlīt pamēģināšu. Un ar kādiem jā, jautājumiem var, var griezties uh, uz šo? Ar pilnīgi jā. visiem. Pie mhm. tam vairākās valodās varēs runāt gan krievu, gan ukraiņu, angļu un arī latviešu. Mhm. Būtiskāko es pat lasu patreiz no viņu mājaslapas, jūs arī redzat. Jā, mēs jā. redzam. Atgādinām jā, arī klausītājiem, 7, 3, ka... Jā, 2, 7. Aha. Mhm. Piedodiet tā, jā. Jā, gribēju atgādināt eh, klausītājiem, ka iespēja arī šo raidījumu redzēt video tiešraidē, YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides, un tur arī, arī vizuāli šobrīd varat redzēt šo informāciju par palīdzības iespējām Ukraiņiem Latvijā. Jā. Tātad, jebkuru informāciju, ko jūs vēlaties uzzināt, un viņi tālāk arī norādīs, kā rīkoties. Ja? Informatīvais tālrunis, es tagad lasu no viņa mājaslapas, palīdzība Ukraiņiem Latvijā nodrošinās kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā. Piemēram, kā saņemt nodarbinātību, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tūka un tā tālāk, dažādas pakalpojumus. Bet tagad varbūt nākamo mēģināšu nošērot, ja man te izdosies. Labi, ko mēs redzēsim? Eko. Ziniet, tā laikam man te neizdosies. Es jūtu tik vienkārši. Tā, man liekas, stopšēri jānospiež. Bet, jā, tagad iz, izdevās. Ir vēl viena ļoti svarīga mājaslapa, ko ir izveidojis, bet, diemžēl, man viņa šeit nav atvērusies. Es jums varbūt tad nosaukšu viņas. Jā, labi. Viņas tā tad šo te nosaukumu. Inese, to telefonu, par, runājot par to telefonu, vai uz šo numuru var arī zvanīt tie cilvēkiem, kam ir rādi, joprojām ir Ukraina, kas varbūt gribēs eh, Latvijā meklēt patvērumu? Es nu, saprotu, kā arī tā. Viņi, jā, jā viņi, viņi dos norādījumus, kā rīkoties. Uh -huh, uh -huh. Vēl ļoti svarīga mājaslapa, ko ir izveidojuši uh, gribu palīdzēt bēgļiem kopā ar daudzām organizācijām, tā skaitā arī mums, tur arī mēs, mūsu logo parādās, ir Ukraine at latvija.com. Varbūt ielikšu, mēģināšu nolikt. Jā, tātad Ukrai, Ukraine at latvija.com. Jā, jā, com. Tā es varbūt ielikšu čatā, varbūt, lai vēl redzētu. Lūk, eh, un otrs nosaukums, vakar vakarā parādījās arī otrs nosaukums, kas aizved uz šo mājaslapu, kas varbūt ir drusciņi vienkāršāks un vieglāk atcerams - palīdzi Ukrainai. .lv. Mm, hm, palīdzi Ukrainai. .lv. Jā, es uzrakstīšu. Tad eh, jūs sadarbojaties arī ar šīm organizācijām, jā? Ja? Jā, mēs mm -hmm. burtiski, jā, mums ir eh, WhatsApp grupa, kur mēs aktuālo informāciju palīdzi Ukrainai.CLV. Šīs ir principā abas vienā, eh, tātad aizved uz vienu un to pašu mājas lapu. Un jāsaka, ka šī mājas lapa ir ārkārtīgi informatīva, un tieši viņā ir visas anketas un saites, kā ik viens no mums, var iesaistīties, palīdzēt Ukraiņas bēgļiem. Šeit var pieteikties uz transportu. Šeit var pieteikties, ja jums tur ir radi un vajadzīgs transports. Šeit var pieteikties, piedāvāt arī uzņemt bēgļus, ja jums ir tādas iespējas. Tātad pieteikt sevi kā mītnes piedāvātāju. Ja? Šeit ir pilnīgi visa informācija, kura ir vajadzīga cilvēkiem, kas ierodas Latvijā, vai arī kuri vēlas ierasties Latvijā. Kas viņiem jāņem līdzi? Ja? E, kā, kā, e, kā tā tad, vai šī robeža, vai viņi paši ierodās? Ja uz robežas neviens neko nav jautājis, viņiem vienalga ir jāvēršas robežsardzē obligāti. Šeit ir norādīti arī šie telefoni, robežsardzes. Es varu arī nosaukt, bet šie telefoni ir diezgan sarežģīti. Varbūt labāk tiešām ieiet šajās mājaslapās un atrast viņus. Ja? Tātad jāvēršas robežsardzei, kura jau tātad pieregistrē, kad ir šie cilvēki ieradušies un precizē, cik ilgi viņi plāno ierasties jo līdz 90 dienām nav vajadzīga vīza. Bet, ja cilvēks šeit plāno palikt ilgāk, strādāt, un viņam nav šīs teleskopiskās, vai kā nu sauc to pasi, tad ļoti sarežģīti. Nosaukums. Ja, arī tad viņiem ir e, vajadzīgas šīs vīzas. Ja. Tātad Ukraiņas pilsoņiem pirmās 90 dienas nav vajadzīga vīza tikai tiem, kuriem ir biometriskā pase. Jā. Pārējiem visiem ir vajadzīga vīza, ja? bet to vīzu robežsardze tiešām arī du, iedod, ja? un nav nekādas problēmas. Ja cilvēks grib uzturēties ilgāk un pieprasīt patvērumu, tad viņu reģistrē kā patvērumu meklētāju. Bet arī tādā viņam nav obligāti jānonāk muciniekos, viņš var arī izvēlēties kādu citu mītni, un robežsardze tālāk ziņo pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, un viņa jau sazinās ar mums, jo mēs esam tie, Karits Latvija ir tie, kuri nodrošina so, sociālā darba un mentora atbalsta personas, kas palīdz nokārtot dokumentus, palīdz atrast dzīvokli, palīdz uzrakstīt jebkuru iesniegumu par palīdzību. Eh, tātad nogādā mums šo informāciju, ja tas cilvēks ir patvēru meklētājs. Tātad vēlams palikt Latvijā, iegļu, ie, iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu. Tā kā diezgan sarežģīti, bet varat droši arī zvanīt mums, mēs jums izstāstīsim. Bet ļoti, ļoti laba un detalizēta informācija ir šajā mājaslapā palīdzi Ukrainai. LV jeb Ukraine domu zīme latvija.com. Jā, Ines, paldies par tik ļoti arī. detalizētu informāciju. Es sapratu, arī, arī šīs organizācijas piedāvā un, un aicina arī darba devējiem, o, nu, uzņēmumiem Jā. arī uh, ziedot gan pārtiku, gan naudu, gan arī piedāvāt. Uh, es biju redzējusi arī anketas, kur uh, kādi darba devēji var piedāvāt kādus arī darbus arī bēgļiem, ka tas, ka mhm. nav tikai varbūt kā privātpersonas ir aicinātas palīdzēt, bet arī kā uzņēmumi, jā, tad jūs esat arī aicināti, varbūt kāds uzņēmāja uh, devējs ir. Uh, bet Ines, atgriežoties pie tās jūsu karitas akcijas, kas ir sapratu, ka sākusies šodien, kā cilvēki mhm. var uh, ņemt dalību, kur var atrast informāciju un tad, tad eh, kuras draudzes var, var ziedot, ja jūs runājat par tam aploksnēm, par, par eh, pastāstiet, kā cilvēki var iesaistīties un, un noziedot. Un, Jā, la, eh, un Rīgas diecēs visi priesteri saņēma, kuri piedalījās priesteri konferencē šos plakātiņus, kurus es ceru viņi izvietos draudz, draudžu stendos. Uh, Eh, un informācija ir arī mūsu sociālajos tīklos, gan mājaslapā, karitas.lv, gan arī Facebook karitas. Ja, karitas Latvija Facebookā. Tur ir norādīts tātad gan šīs te apokšņu variants, eh, kā var ielikt savu ziedojumu aploksnē un nodot draudzes prāvestam. Un mhm. otrs ir ieskaitīt, variants ieskaitīt patiešām karits Latvijas kontā. Ja? Un tātad šī naudiņa tiks nogādātas uh, Ukraina palīdzībai, bet karits Ukraina un karits pēc ļoti baidās par saviem banku kontiem. Un tādēļ šo naudas saņemšanu ir uzņēmusies Karitas internacionāli. piebildi, ka tas ir karits Ukraiņu un karits bezvajadzībām. Palīdzot tieši uz vietas, jo uz vietas šī palīdzība ir ļoti, ļoti svarīga. Jo viņi palīdz arī bēgļiem, kas uh, arī uz robežas ir dažreiz ir iestrēguši, ja, un, un, nu, un, protams, arī kardarbībā esošajām personām, kuru ir ļoti daudz. Tā, tā, tā. Ļoti lūdzam, tiešām ziedot, jo uh, neviens cits tieši karitas organizācijām nepalīdzēs, kā tikai mūsu cilvēki, kas ir uh, saistīti ar Romas katoļu baznīcu vai Grieķu katoļu baznīcu. Tā kā ļoti lūdzam ziedot. Tad tā karitas Ukraina tiešām ir apbrīnojama, ka ir notiek tā krīze, notiek tas karš, bet karitas tomēr paliek un pilda savu misiju un uh, Uh, tas ļoti, es domāju, daudzas, daudzas aizkustina. Un, uh, jā, no vienas puses ir ļoti bēdīgi, bet uh, tas ir, tas ir aizkustinoši, kā karitas joprojām pilda savus, savu darbību, savus pienākumus un, un turpina palīdzēt uh, tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši tādas grūtības un krīze. Jā, Inese, paldies arī visai Karitas Latvija organizācijai, ikvienam brīvprātīgajam, ikvienam palīgam par to, ka neesat vienaldzīgi, ka nestāvat maliņā, un nu pat arī daudz informācijas izskanēja tad no jums, kā mēs varam iesaistīties, kā mēs varam palīdzēt, un šīs sarunas noslēgumā varbūt ir vēl kaut kas nepateikts, vai kas ir tas eh, svarīgais, ko jūs vēlētos klausītājiem pateikt mūsu sarunas noslēgumā? Jā, ļoti svarīgi, ja tiešām būs nopietna šī bēgļu plūsma arī uz Latviju, bet es laikam nešaubos, ka tāda būs, jo ļoti daudzi simti tūkstoši tiešām ir aizgājuši no Ukrainas bēgļu gaitās, kas ir ļoti skumji. Tad mēs meklējam arī Eh, šo patvērumu meklētāju atbalstam, bet es domāju, ka būs vajadzīgs atbalsts arī tiem, kuri nonāks mūsu redzes lokā, kur būs draudzes iesaistījušās, un eh, daudzi mūsu cilvēki būs iesaistījušies. Tātad eh, mēs meklējam sociālos darbiniekus, kuri ir gatavi strādāt ar bēgļiem, kuriem ir sociālā darbinieka izglītība. Ļoti, ļoti meklējam, jo Sabiedrības integrācijas fonda šajā projektā tiks palielināts sociālo darbinieku un sociālo mentoru skaits. Un arī sociālos mentorus. Šī informācija arī eh, ir, ir, eh, ir tātad, publicēta mūsu mājaslapā, kā arī caritas.lv un arī mūsu Facebookā. Lūdzu, jūt sevi eh, tātad, šo aicinājumu palīdzēt strādāt ar bēgļiem, gan muceniekos, gan arī pa visu Latviju, varētu būt eh, šis darbs. Tā kā nekautrēties, pieteikties arī no citiem reģioniem. Eh, lūk, eh, tāds sociālais mentors. Prasības ir, lai būtu tātad, kaut vai brīvprātīgā darba līmenī, būtu bijis kontakts un kāda, kaut vai viena palīdzības epizode trešo valstu pilsoņiem. Trešās valstis nav tikai uh, E, cilvēki no austrumiem, no Afganistānas un tā tālāk, bet arī e, ukraini, krievi, baltkrievi. E, tātad, jebkurš, kurš ir trešās valsts pilsonis. Ja? Un Jā, Inese, vai ir kaut vai viena varētu... Tu... Ārzemju valodas zināšana. Jā, vēlējos precizēt, tātad jūs meklējat sociālos darbiniekus un mentorus, vai runa šeit ir par brīvprātīgo darbu vai par algotu darbu? Šis ir algots darbs. Jā. Uh mhm. -huh. Šis ir algots darbs. Protams, mēs gaidām arī brīvprātīgos, jo, eh, ja šis karš, karš ievilksies, mū, jau tagad mūs aicina šajā WhatsApp grupā nākt un palīdzēt pakot un šķirot šo humāno palīdzību, ko uzņēmēji ir saziedojuši. Līdz ar to arī brīvprātīgie var pieteikties. Jā. Mēs viņus apkoposim, reģistrēsim, bet jo īpaši meklējam šos cilvēkus, kuri, kuriem tas būs algots darbs. Jā, klausītāji meklējam informāciju un kontaktus karitas.lv, kā arī Karitas Latvija Facebook lapā. Paldies, Inese, ka piekritāt šai sarunai. Ļoti izsmeļoša informācija, un lai Dievs svētī arī turpmākās dienas, kad noteikti, noteikti arī jau mēs eh, jutīsim lielu cerams, ka lielu atbalstu no Latvijas iedzīvotājiem, no draugu pārstāvjiem, un tad eh, kādā brīdī noteikti arī Radio Marija vēlreiz gribēs ar jums sazināties, lai uzzinātu, kā tad ir veicies palīdzot Ukrainai. Paldies jums! Paldies! Paldies jums! Atgādinām radio klausītājiem, ka mēs sazinājāmies ar Inesi Švekli, Karitas Latvijas valdes priekšsēdētāju, lai uzzinātu par viņu Karitas Latvijas sniegtajām iespējām iesaistīties, nepalikt maliņā un palīdzēt Ukrainas bēgļiem un cilvēkiem arī Ukrainā, kuriem īpaši ir vajadzīga kāda humanitārā palīdzība, bet laiks mūzikas pauzēji. Господь святий, не змінюється він ніколи, в одну хвилину може змінити все в нашій країні, Господь благає. дітям в цій країні, якщо не вступишся, Господь, загине наша. Кажи, Господи, помилуй. Esam atpakaļ ēterā. Radio Marija studijā pie studijas pults un pie mikrofoniem Māris Veliks un Olga Dadeka. Ir pelnu trešdiena sākam lielo gavēni un atsaucoties pāvesta Franciska aicinājumam šīs dienas atturēšanos un kāda, nu, kuram tā būs, bet nu, atgādinām, ka katoļu baznīcā šis ir stingrais gavēnis, kad ēdam tikai vienu reizi līdz sātam, ka to šodien mēs upurējam kā uh, lūgumu par mieru Ukrainā, kā lūgumu par Ukrainas tautu un par kara darbības izbeigšanos. Jā, un tikko mēs eh, runājam ar karītas pārstāvi Inesi Švekli, un jā, mēs arī runājam par to, ka mēs esam aicināti arī uh, palīdzēt eh, materiāli, varbūt arī pat ar savu brīvprātīgo uh, darbu, uh, lai mazinātu sekas, lai palīdzētu bēgļiem un arī lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir Ukraina, un jūs varat meklēt informāciju uh, karitas, uh, karitas uh, mājaslapa. Un, jā, daudz mēs par to runājam, bet es domāju, noteikti tā materiāla, finansiāla palīdzība nav tikai tā materiāla, tas ir liels arī stiprinājums tiem cilvēkiem, uh, kuri nonākuši šajā krīze, emocionāls un garīga, emocionāla un garīga palīdzība un atbalsts. Šajā dienā arī īpaši, īpaši mobilizējamies lūkšanā, un mēs redzam, ka tas tā stihiski jau notiek visās konfesijās, un tik daudzi kristieši, un tas patiešām ir ļoti uzrunājoši, vai ne, lūdzās, un, un šāda lūkšanas dedzība nodomā par mieru, par Ukrainas brīvību, par šī kara iznākumu, kaut, kaut kas tāds man šķiet sen baznīcā nav pieredzēts, vai ne? Jā, tieši tā. Un šodien, piemēram, es lasīju, lasīju ziņas, ka arī uh, Latvijas pareizticīgo uh, baznīca ir arī šo svētdienu, nākamo svētdienu, kas viņam arī drīz sāksies uh, lielais gāvenis, un arī viņi veltīs, uh, veltīs lūkšanai, un jā, tad viņam svētdien būs piedošana svētdien, un viņi aicināja, aicināja arī visus pareizticīgos lūgties par mieru izbēgumu izbēgšana, izbēgšana Ukraina, man liekas, kas arī ļoti svarīgi. Uh, Kā tā piedošana, uh, ka tā piedošanas veidienā arī aicina piedot. Kā mēs esam kristieši, esam aicināti piedot, jo cilvēki, kas kāru viņi nesaprot, ko viņi dara. Tāpēc mēs arī esam arī aicināti arī lūgties par viņiem, lai viņiem atklājas acis. Jā, drīz mēs arī lūksimies Radio Marija ēterā, bet eh, šajā brīdī kāds mūs ir sazvanījis. Lūdzu! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Es ļoti, ļoti skaisti no rīta lūgtas asaras dziedāja. Be, man liekas, nu kā e, zēnu koris vai, vai kas, bet, bet man nu, ļoti tā mūzika, uh, ka beigās jau, kad tos eh, dziedēto mans mīļais Jēzus, tur vairāk bija mūzikas dzirdama nekā to bērnu balstiņas. Nu jā, nu tā, tāds nu tas ieraksts ir, protams, eh, tas nav profesionāls ieraksts, tāpēc eh, tā nu, skaņa jā, nu, varētu... Nu, man, Bet um, nu, nu, nelaist to mūziku virsū. Es domāju, ka vispār iedziedāja bērnu, un tad to mūziku uzlaida kaut kāds, kas eh, ar rokenrolu nodarbojās nu jā, nu jāņem vērā, ka, ka šis nav profesionāls ieraksts, un, un tur diemžēl neko nevar izlabot. Arī ja varbūt tā skaņa nav gluži tāda, kā mēs vēlētos, bet tā vai citādi, tad šajā dienā gan rūktās asaras, gan citas lūkšanas arī mums mises tiešraidē jau 12. ir paredzēta. To mēs visu, visu šodien īpaši veltījam par mieru Ukrainā. Un mums ir kāds piedāvājums, mīļo klausītāji. Mēs vēlamies lūgt nodomā par Ukrainu, nodomā par mieru Jēzus Kristus asiņu litāniju, un mēs vēlamies piedāvāt šo lūkšanu novadīt tev. Tādēļ interesanti, kurš tad pirmais mūsu studiju sazvanīs, un atgādinām, kā ar studiju var sazināties. Ar studiju var sazināties eh, zvanot uz telefona numuru 67 969 131. Un jā, klausītāji, ja tu vēlies šobrīd eh, novādīt šo lūkšanu, um, ehm, litāniju, uh, ja, kas ir veltīta Jēzus Kristus visvētā, visvētākajiem asinīm, tad uh, droši, droši zvani un aicinam tevi lūgt par mieru pasaulē, arī par uh, valdībām, par valdībām varam, arī par mūsu valdību un par, par to gudrību, kā atrisināt šo, šo konfliktu. Jā, Jēzus asinis ir tās, no kām baidās ļaunais gars un uh, Noteikti arī visā šajā kara darbībā aiz tā visa noteikti ir tumsas spēki, kā apustulis Pāvils saka, ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret gariem šīs pasaules telpā, pret tām varām šīs pasaules telpā, proti pret ļauno garu pasauli. Un um, tad nu, mēs piesauksim šodien Jēzus Kristus asinis, bet eh, līdz tam klausāmies vēl vienu dziesmu ukraiņu valodā, tā būs lūkšana par Ukrainu, ko dziedās ukraiņu bērni. Esam atpakaļ ēterā, lai lūgtu Dievu, lai piesauktu Jēzus Kristus visdārgākās asinis litānijas lūkšanā, nodomā par mieru Ukrainā un par kara izbeigšanos, un mūs ir sazvanījusi klausītāja, kura vadīs šo lūkšanu lūdzu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdārgāko asiņu litānija. Kirjē Leison. Kristē Leison, Kirjē Leison. Kirjē Leison. Kristus klausi mūsu! Kristu uzklausi mūs! Dievs vērts no debesīm! Apžēlojies par mums! Dievs dēls pasaules pestītājs! Apžēlojies par mums! Dievs svētais gars! Apžēlojies par mums! Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs! Apžēlojies par mums! Kristus asinis mūžīgā tēva vienpiedzimušā dēla! Atpestījiet mūs! mūs. Kristus asinis iemiesotā Dieva vārda. Atpestiet mūs! Kristus asins jaunās un mūžīgās derības. Atpestiet mūs! Kristus asins, kas ciešanas olīvdārzā zemes lacīti. Atpestiet mūs! Kristus asins, kas šaustīšanā lūdusi. Atpestiet mūs! Atpestiet mūs. Kristus asins, kas lāsojumsim no ešķu vainaga. Atpestiet mūs! Kristus asins pie krusta izlietā. Atpestiet mūs! Kristus asins samaksa par mūsu pestīšanu. Atpestiet mūs! Kristus asins, bez kuras nav piedošana. Atpestiet mūs! Kristus asins, kas Eukaristijā veltē, un skaidrot dvēseles. Atpestījiet mūs! Kristus asins žēlsirdības traume! Atpestījiet mūs! Kristus asins ļauno garu uzvarētāja! Atpestījiet mūs! Kristus asins mocekļu stiprums! Atpestījiet mūs! Kristus asins apliecinātāja drosme! Atpestījiet mūs! Kristus asins jaunavības avots! atpestiet mūs. Kristus asins atbalsts tiem, kas briesmās, atpestiet mūs. Kristus asins atvieglojums cietējiem, atpestiet mūs. Kristus asins iepriecinājums bēdās, atpestiet mūs. Kristus asins gandarītāja cerība, atpestiet mūs. Kristus asins mirstošo mierinājums, atpestiet mūs. Kristus asins sirdžu miers un maigums, atpestiet mūs. Kristus asins mūžīgās dzīves nodrošinājums, atpestiet mūs. Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns, atpestiet mūs. Kristus asins katras slava un goda viscienīgā, atpestiet mūs. mūs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Saucē mūsu kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Uzklausī mūsu kungs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Apžēlojies par mums. Tu esi mūsu atpircis, kungs, ar savu asini. Un esi mūs darījis par valstību mūsu dievam. Lūksimies, visvarenais mūžīgais dievs kas esi sūtījis pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti. Tevi lūdzam, liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu, noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu debesīs. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen. Paldies jums par lūkšanas vadīšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Paldies, dārgi radījumi arī klausītāji. Šis bija rīta celiens, un no sākuma mēs runājam par, par karitas, par karitas palīdzību, kas, ko es arī abrīnoju, ka visdažādākas organizācijas ir tagad ir sadevušas rokas, un lai, lai palīdzētu, un arī visi labas <laughs> gribas cilvēki uh, palīdz, palīdz šā, šai situācijai. Un šodien mēs esam aicināti arī īpaši lūgties par, par mieru, par mieru Ukrainu, un kā es biju arī saņēmusi patī personīgi ar kontaktējoties ar, ar um, cilvēkiem, kas ir Ukraina, ka viņi jūt, viņi ļoti jūt uh, lūkšanu atbalstu. Un uh, ir, ir bijuši pat brīnumi gan uh, kara lauka, gan, gan arī uh, tiem, tie, kas slēpjas, ka viņi jūt ļoti lielu dieva spēku un dieva roku par viņiem, ka dievs viņam ļoti, ļoti palīdz pat pārdabiski. Un tāpēc es iedrošinu turpināt lūgt, ka mūsu lūgšanas tiešām var gāzt kalnus un darīt brīnumus. Jo jā, mēs esam tajā uh, lūgšanu frontē, kas ka mēs atbalstam viņus arī ļoti, ļoti spēcīgi ar savam lūgšanam un gāvēni. Šo rīta cēlienu noslēgsim ar Ukrainas valsts himnu un uh, turpinām lūgt par Ukrainu ne tikai šodien, bet arī visas turpmākās dienas.